Pradžios knyga, aštuntas skyrius. Dievas atsiminė Nojų, visus žvėris bei visus gyvulius, kurie buvo su juo arkoje. Jis leido vėjų pūsti ir vanduo pradėjo slukti. Užsidarė gelmė šaltiniai bei dangaus langai ir lietus liovėsi. Tada vandenis pamažu seko žemėje 150 dienų praėjus, vandens ėmė mažėti. 7 mėnesio 17 dieną arka sustojo Ararato kalnuose, o vandenis nuolat seko iki 10 mėnesio. 10 mėnesio pirmąją dieną pasirodė kalnų viršūnės. Praėjus 40 dienų Nojus atidarė arkos langą kurį buvo įstatęs, ir išleido varną. Tas skraidė šen ir ten, kol vandenis nuseko ant žemės. Po to jis išleido balandį, norėdamas sužinoti, ar vandenis jau nusekė žemės paviršiuje. Balandis nerado vietos, kur nutupęs galėtų pailsėti ir sugrįžo, nes vanduo tebe buvo apsėmęs visą žemės paviršių. Nojus ištiesė ranką ir paėmė jį į arką. Palaukęs dar septynias dienas, jis vėl išleido iš arkos balandį. Vakare balandis sugrįžo, laikydamas snape šviežiai nuskintą alyvmedžio lapą. Taip Nojus sužinojo, kad vandenis nusekė ant žemės. Palaukęs dar kitas septynias dienas, jis vėl išleido balandį kuris daugiau nebesugrįžo. 601 metais, pirmojo mėnesio, pirmąją dieną, vanduo visai nuseko ant žemės. Tada Nojus nuėmė arkos dangtį ir pasižiūrėjo. Ir štai žemės paviršius buvo nudžiuvęs. Antrojo mėnesio 27 dieną žemė buvo sausa. Tada Dievas tarė Nojui, išeik iš arkos tu, tavo žmona, sūnus ir sūnų žmonos, visus gyvūnus, kurie su tavimi, paukščius, gyvulius ir roplius išsivesk, kad jie paplistų žemėje, veistusi ir daugėtų. Ir išėjo Nojus, su juo jo sūnus, žmona ir sūnų žmonos visi žvėris, ropliai ir paukščiai, visa, kas krūta žemėje, kiekvienas pagal savo rūšį išėjo iš arkos. Nojus pastatė viešpačiui aukurą ir paėmęs iš visų švarių gyvulių ir paukščių aukojo deginamasias aukas. Viešpats, užuodęs malonų kvapą, tarė savo širdyje. Aš daugiau nebeprakeiksiu žemės dėl žmogaus, nes žmogaus širdis palinkusi į piktą nuo pat jo jaunystės. Ir daugiau nebeišnaikinsiu viso to, kas gyva, kaip esu padaręs. Kol žemė bus, nenustos sėja ir pjūtis, šaltis ir šiluma, vasara ir žiema, diena ir naktis.